На прагот сме на последната глава од Евангелието според Јован. Досега многу глави од ова Евангелие прогласив за најинтересни. Па веројатно тоа ќе го направам и со оваа последната. Но всушност, оно што посебно би сакал да го кажам е дека Лично мене оваа глава многу ме фасцинира, многу интересна глава. Многу библичари ја сметаат 21 глава за додаток на Евангелието според Јован. Тука пред некоја седмица ни беше последен пат на гости брат Саше, кој што изрази мислење дека ова една чудна глава, така да го парафразирам, да не се огрешам. <clears throat> Веројатно, за мнозина оваа глава остава впечаток како да е, како да е нешто додадено, како да е нешто туѓо, како да е нешто што не одговара некако. Ако забележавте сите, сите предходни евангелија, значи синоптичките евангелија, завршуваат со настаните од Христовата смрт и воскресението. И сега, што има тука повеќе да се кажува? А Јован пак, за разлика од нив, посветува многу внимание да раскажува во малку поголеми детали што се случувало тие 40 дена по Христовото воскресение, а пред Неговото вознесение. Ово се многу интересни детали, кои што ни помагаат да стекнеме малку подлабок увид за тоа какви биле овие денови во животот на апостолите по воскресението. 21 глава започнува со едно невообичаено Христово појавување на своите ученици по неговото воскресение. Ова не е првото негово јавување на учениците по неговото воскресение не е ниту второто негово јавување на учениците по неговото воскресение. Кое беше првото јавување, да се подсетиме? На самиот ден на воскресението. Прво на 20-та во Емаус, потоа во горната соба на останатите. Кое беше второто јавување Христово пред учениците по неговото воскресение? Значи, следната недела, или така наречената Томина недела, И ова би требало да дојде како еден вид трето јавување, иако ние не можеме да го прогласиме за такво, затоа што може би имало и некои предходни, измеѓу. Едноставно, ниту пак се кажува кое е ова јавување поред, ниту пак се кажува кој ден од седмицата е ова јавување поред. Меѓутоа е едно многу интересно искуство. Ке видиме зашто апостол Јован ја запишал оваа 21 глава, односно тој не пишувал глави, туку зашто го запишал текстот што се наоѓа во нашите Библии во 21 глава. Потоа пак им се јави Исус на учениците своји кај Тиверијатското море, односно тоа е Галилејското езеро. А тоа се случи вака. Бе заедно Симон Петар и Тома, значи, поранешниот неверник. Кога го викаа близнак, всушност тоа значи теома на арамејски, значи близнак. Натанаил од Кана Галилејска, заведеевите синови, кои се тие? Јаков и Јован, значи, забрежувате уште еднаш, авторот на ова Евангелие себе си се опишува во трето лице, и двајца други од учениците негови, кои што дори не ни се кажа ни по име. Што правеле овие апостоли на Галилејското езеро? Се разбира, не биле таму на летување, ниту на сончање, ниту пак имало такво нешто пред 2000 години и доскора, до пред некои стотина години туку ловеле риба, бидејќи повеќето од нив беа по професија рибари, нели? Симон Петар им рече, ќе одам да ловам риба. Му рекоа, и ние ќе поидеме со тебе. Тогаш излегоа и веднаш влегоа во кораб, но таа ног ништо не уловија. Интересно, 21 глава некако започнува со еден вообичаен настан. И на некој начин чуден, навистина чуден настан. Апостолите што се не проживеале и заедно со Христа и по неговата смрт и сега одеднаш како да ништо не е било, имаме една сцена на еден нормален, вообичаен живот, каков што апостолите живееле пред да бидат повикани во служба, пред воопшто да станат Христови ученици. Петар и брат му Андреј се занимавале со риболов. И сега ловат риба. Овој стих на некој начин представува вовет да разбереме што потоа треба да се случи со овој Симон Петар. Зошто Петар по Христовото воскресение се однесува вака, како да е никој и ништо, како да е обичен рибар? Што се случило? Христос бил уапсен, Петр три пати се откажал од него. Христос бил распнат. Христос воскреснал. Апостолите не верувале. Меѓу ниф и Петар. И кога сето тоа поминува, па дури и неверството на Тома, Петар во една прилика едноставно помислува да се се врати на стариот занет и да продолжи да живее како што живеел пред да стане Христов ученик. Зошто? Затоа што се чувствува длабоко недостоен да биде било што друго. Тој се откажал од својот Господ, заедно со странатите бил неверник во Христовото воскресение, и едноставно бил толку поразен, толку треснат од земја, што би рекле, што повеќе не се осмелува ниту да биде прв, ниту да се бори за првенство, ниту да попува, ниту да држи предавање. Едноставно се повлекува како да е последниот, како да е никој и ништо и помислува да го прави оно што го правил цел живот да лови риба. Што друго и можел да прави? Дали забрежувате било кога да постолите по Христовото воскресение, по тој најславен настан во историјата на светот, да помислува на некакво мисионство, на некаква проповедничка служба или нешто такво. Воопшто, воопшто не гледаме никој од да апостолите да се занимава со такви мисли. Едноставно тие продолжуваат да живеат како најобични луѓе, бидеќи ништо друго и не можат да прават. Христовиот налог се уште не им е даден, ниту Светиот Дух е се уште испратен, а тие пак самите се чувствуваат многу недостојни. Тие на некој начин го оставиле својот Господ сам. Петар особено затоа што се откажал од него и затоа се чувствуваат поразени, се чувствуваат многу длабоко недостојни. Колку и да било радосно Христовото воскресение, стварноста на тоа воскресение, чувството на недостојност, на длабока понизност е присутно во нивните срца. Дали е случајно што таа ног ништо не уловија? Луѓе кои што биле професионални рибари предходно, во својот возрастен живот, во својата професија. Се разбира, не е случайно. Господ сакал и со ова да им покаже дека негова волја не е да се вратат на своите стари професии. Да продолжат да живеат како ништо да не било. Да си бидат обични рибари или било што друго. Затоа таа ноќ ништо не уловија. Кога и ние во животот нешто сакаме и гледаме дека не бива, што треба да разбереме од тоа? Дека не е Божија волја. Дека тоа не е Божија волја. Дека треба погледот да го насочиме на друго место. Треба да ги напуштиме тие планови. А кога се раздени четвртиот стих, Застана Исус на брегот, само учениците не го позна дека е Исус. Тук имаме повторно една слична манифестација, како и во случајот со 20 ученици на патот за Емаус. Воскреснатиот Исус им се јавува на учениците, овој пат малку од дистанца, и учениците не го препознаваат дека е Исус. Баш ме интересира да се подсетиме, може би следната сабота, ако бе Господ живот и здравие, да видиме во филмот како е ова представено. Јас не се секијам како беше представено. Кога прв пат го видавме, но може да видиме дали Исус се камуфлирал некако, дали им се покажал во друг лик, Марко во 16 глава вели дека им се јавил на учениците во друг лик. Не е толку битно, важно е дека на почеток учениците не го препознале. Не познаа дека е Исус. Исус не, бил, не бил сепак премногу далеко од нив, туку на некоја дистанца од каде што можел да разговара, и затоа петиот стих ни вели Исус им рече, че да имате ли нешто за јадење? Му одговорија не. Се разбирам, ништо не уловиле цела ноќ. А тој им рече, фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе најдете. <laughs> Каков чуден тип. Дали сте се соочили со еден ваков просијак во животот? Значи, дојга просијак, ви бара нешто, например за јадење, се, се разбира во денешни услови ние секогаш ќе можеме да најдеме нешто за јадење. Не е тоа некој проблем. Мегата, во тие услови немало, ете немало. Ништо не уловиле. Треба многу време, далеко е патот да се отиде до некое населено место да, да се купили нешто и така натаму. И сега Просеков, не мусат да се разочара затоа што немаат ништо, им дава инструкции што да направат за да најдат храна. Ја фрлија и не може веќе да ја извлечат од многу риби, ни кажува шестиот стих. Цела ног ловеа и не уловија ништо. Јас наистина се прашувам, дали Господ им заповедал на сите риби, да го напуштат тој дел од Галилејското езеро. Во текот на целата ноќ. Во јата да се преслат на, на другиот крај од езерото. А пота одеднеш по некој инстинкт да ги натера да се вратат назад, односно цело јато риби да се собере токму на тоа место, каде што цела ноќ ловеа и не уловија ништо. Каква лекција сакал да им одржи Господ на своите ученици со овој чуден наслов? Овде на некој начин не било ништо почудно од она што учениците веќе го доживувале со него заедно. Се секјаваме, во една прилика кога даночниците побарале од Христа да плати храмски данок, Тој го испратил Петра да улови риба. И првата риба што ќе најде, да ја отвори устата и да најде таму монета со која што ќе плати и за двајцата. Има ли нешто почудно од ова? Се разбира, после овој настан учениците сватиле со кого имаат работа. Дури, иако на почеток не го препознале, Меѓутоа, која е пораката од сето ова? Тогаш ученикот што го сакаше Иисус, кој е тој? Јован. Јован секојаш себе си се опишува во трето лице и на овој начин. Ученикот што го љубеше Иисус, му рече на Петар, тој е Господ. А Симон Петра што му чу дека е Господ, си ја препаша облеката, зашто беше необлечен, и се фрли во морето. <laughs> Нема да коментираме повеќе за ова. А другите ученици, влечејќи ја мрежата со риби, дојдоа со кораб, зашто не беа далеку од брегот, но само околу 200 лакти. Значи, сцената е која? Исус се наоѓа на брегот, учениците се наоѓаат на коработ, каде што цела ног ловеле и ништо не уловиле. Дистанцата е доволна за да се води разговор, но сепак не толку близко за да го препознаат кој е, или сега не знаеме зашто не го препознале, може би да било поблиско, немаше да го препознаат, од други причини. Исус ги прашува дали имаат нешто за јадење. Тие велат немаат, коработ е празен. А тој им вели што да направат за да уловат. И мрежата била толку тешка, затоа што одвај можеле да ја извлечат наполнета со многу риби. Петар очигледно бил најимпресиониран од ова господово чудо. Затоа и прв скокнал во водата, пливајки да стигне до брегот, да се сретне со Господа. Што ни кажува овој момент за него лично? Петар, иеко се чувствува длабоко недостоен, заради предходното предавство и неверство, сепак покажува дека и не се плаши од средба со Господа. Че значи, нему не му е незгодна средбата со воскреснатиот Господ. Затоа што е понизен, тој се однесо како мало дете. Тој се радува што, што Јован му вели тоа е Господ. Тоа е за него радостна вест. Како реагираат малите, малите деца кога ќе им дојде некој сакан, а, ненадеен посетител? Се радуваат. Значи, Петар сака да се соочи со Господа, не бега од Него, нема нечиста совест, иеко е длабоко недостоен и се чувствува недостоен и понизен. И сека интересно е што се случува потоа. Апостол Јован е единствениот од апостолите кој што живе на крајот од првиот век. Своите посланија, откровението и ово Евангелие ги пишува некаде 25-6 години по падот на Ерусалим, по рушењето на храмот, по поразот на јудаизмот и Стариот Завет воопшто. Јован е единствениот од апостолите кој што живее во тој рано христијански период на црквата. Период во кој што повеќето христијани се сега нови генерации, и тоа обратеници од паганските земји и народи, каде што христијаните од еврейско потекло се се помалку и помалку на број, значи стануваат малцинство, за разлика од предходниот период. За време на постојањето на храмот, за време на постојањето на Стариот Завет, левитското свештенство и верската слобода за јудаизмот, за синагогата воопшто. Исто така во овој ранохристијански период црквата повеќе не е гонета од евреите кои што и самите биле поразени во првата јудејска војна. Храмот срушен, Ерусалим разорен, и така натаму. Но црквата веќе почнува да се соочува со другиот, поголемиот непријател, а тоа се прогонствата од страна на паганските римски цареви. Апостол Јован имал грижа во своето срце на тие стари години во кои што се наоѓал. Да ги подсети сите своји ученици и сите верници на црквата со своето евангелие на некои битни моменти од почетокот на христијанската вера, од почетокот на црквата. За црквата очигледно било од големо значење, од голема важност. Сето оно што се случувало помеѓу Христа и апостолите по неговото воскресение. Се разбира? Тоа се многу битни, тоа се најбитните денови во кои што апостолите треба да ја разберат не само својата мисија, туку да ја разберат црквата во својата суштина. Затоа апостол Јован го нагласува овој настан. Ова што Христос сега го прави со рибите. А што прави? Едноставно, Кога излегоа на брегот, видоа накладен оган и на него ставена риба и леп. На што требало да ги подсети овој настан? И со чудото на уловот на рибите. И сега со овој појадок на брегот, Исус ги подсетува своите ученици на некои настани, на некои чуда што тој ги направил предходно во текот на својата јавна служба. Лебот и рибата треба да ги подсети на масовното размножување на истите, кога биле прехранети илјадници луѓе со мала, мизерна количина на храна. Сега пак, што току уловиле многу риба, затоа што Господ им кажал што да направат, а пред тоа цела ног со своји напори не уловиле ништо. И тој истиот Господ сега им дава да јадат. Исус им рече, вели десетиот стих, донесете од рибите што ги уловивте сега. Да се посетиме, како ги уловиле рибите? ги уловиле со Божја сила, не со своја сила, со своја умешност, со своје знаење, со своја вештина, ништо од сето тоа. Ги уловиле на Божја заповед. Која е пораката? Која е поуката од сето ова? Исус ги подготвува своите ученици да станат мисионери, да ловат луѓе, не риби. своето дело ќе можат да го извршат и да го вршат успешно, само ако работат со Божја сила, со Неговиот благослов. Човечки планови, човечка умешност, човечки знаења, човечки вештини, да не ги споменувам повторно граѓанските здруженија. Сето тоа е нула. Сето тоа е катастрофа Само со Божја сила може да се работи Божјото дело. Со човечки сили, со човечко мешање, може само да се упропасти, како што беше упропастено тука кај нас пред 20 на година. Од сето ова постои една друга голема лекција. За свеста на раната црква е од големо значење тоа што Исус појадува заедно со своите ученици. Секоја средба со Исуса, каде што има заеднички оброк, храна, било да тоа вечерата во горната соба, пасхалната вечера, последната вечера, тајната вечера, <laughs> како сакате наречете. Било да е тоа овој појадок, има големо значење за црквата. Тоа се моменти на посебно интимно дружење со Исуса, на блиска заедница со Исуса, каква што светата причест во суштина е и каква што треба да биде. А Симон Петар влезе и ја извлече мрежата на брегот полна со крупни риби, дори, дори крупни биле овие риби. Не само што биле многу, дори крупни биле. Има што да се јаде. Интересно е што ни се кажува и бројот на овие риби. Еден наш брат беше своевремено многу заведен од бројот на овие риби, затоа што преку нив го пресметуваше крајот на светот и годината на Второто Христово доаѓање. Јасно е дека рибите немаат врска со години. Меѓутоа, зошто е наведен бројот на овие риби? 153 И макар што беа толку многу, очигледно апостол Јован сака да нагласи колку биле многу, затоа го наведува нивниот број, мрежата не се скина. Забележите го и момент. Значи, според нивното дотогашно искуство како рибари, толку многу риби или толку голем улов не може да го издржи нивната една вообичаена мрежа какви што имале. Една мрежа не можела да носи толку многу. А сепак, штом не се скинала, значи тоа за нив требало да биде сигнал дека повторно станува збор за некое господово чудо. Црквата, значи, не треба да се плаши од приливот, масовниот прилив на нови верници во Иднина. Господ е тој што ќе ги прате тие верници во неа, И црквата никогаш нема да биде претесна за нови души. Оние што се плашат од нови верници, тие воопшто не се господови, тие го немаат светиот дух и не работат во согласност со него. Дори потоа Исус им вели, 12 стих, дојдете и јадете. Интересни зборови повторно гледаме длабоки алузии на светата причест, длабоки алузии на чудото на размножување на лебот и рибите, прехраната на илјадници луѓе, покрај брегот на ова исто Галилејско езеро. И се разбира со сето тоа поуката дека само со господовата сила може да се работи неговото дело, односно со неговиот благослов, и дека суштината на црквата е причеста, значи длабоката, интимна заедница со Христа, преку јадење на Неговото тело и пиење на Неговата крв. И никој не смееше да го праша кој си ти, зашто гледа дека е Господ. Сега веќе гледа и го препознаваа. Може би сте сугерира дека Исус и понатаму бил во некоја друга форма или лик, но тие веќе по делата и по карактерот на неговото однесување препознавале, разбирале дека е тоа Господ. Се приближи Исус, зеде леп и им даде, исто така и риба. Се тоа се одвива во една свечена атмосфера, во мир и тишина, не во некој джагор од муабети, може би, смејање и така натаму. Ова е нешто многу свечено, толку свечено како да е светата вечера во прашање, како кога биле во горната соба пред неговата смрт. И дури во 14 стих ни се кажува дека ова беше трет пат, значи, тука имаме таа информација, дека ова сепак било третиот пат како им се јави Исус на учениците своји, откако воскресна од мртвите. Рековме на почеток кои биле првите две јавувања. Не случайно биле во првиот ден на седмицата. А Ова е третиот пат за кој што не ни се кажува во кој ден од седмицата било, затоа што конечно ниту црквата тоа така го сфатила дека треба во одредени денови од седмицата да има богослуженија и особено света причест. Тоа не е битното. Битното е да се живее тој интимен, сакраментален живот заедно со Исуса На почеток Ерусалимската црква тоа го правела секој ден. Секој ден кршеле леп по куќите, по домовите каде што се собирале. Подоцна, дори и во времето на тешки неволи и прогонства, црквата тоа го правела поредко, меѓутоа, не било ни тогаш само еднаш седмично. На почеток било значи, секој ден во Иерусалим, Потоа, и да не било, и кога не било, секој ден не било битно толку кога е, бидеќи самиот Господ им рекол, колку и често да го правите ова, правете го за мој спомен. Значи, на некој начин, како да им дава слобода, вие ќе одлучувате кога ќе го правите и колку често ќе го правите. Јас би сакал во врска со ова Значи, со овој литургиски аспект на апостолската црква, да зборувам малку повеќе, значи, овие алузии на светата причест, кои што потекнуваат од, од ова трето Христово јавување на своите ученици по Воскресението, има големо значење за апостолската црква. И за тоа малку повеќе би сакал да зборувам и ќе зборувам ако даде Господ живот и здравие следната сабота. А сега времето наше јонака е изминато, па ќе го привршиме ова наше богослужение.